บุ๊กทูสี่สิบหกในดิสโกเทกนาดิสโกเทกที่นั่งนี้ว่างไหมคะ este lugar aqui está livre ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ Posso me sentar aqui? เชิญค่ะ Com muito prazer. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะ O que acha da música? เสียงดังไปนิดค่ะ Um pouco barulhenta demais. แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ Mas o grupo toca bem. คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ Você vem muitas vezes aqui? ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกค่ะ Não, é a primeira vez. ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ Nunca estive aqui. คุณอยากเต้นรำไหมคะ Você dança? อีกเดี๋ยวอาจจะไปค่ะ Talvez mais tarde. ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ Eu não danço muito bem. ง่ายมากเลยค่ะ É bem fácil. ดิฉันจะแสดงให้คุณดู Eu te mostro. ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าค่ะ Não, obrigado. Obrigada. Talvez outra vez. คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ Espera por alguém? ใช่ค่ะ รอแฟนอยู่ Sim, espero pelo meu namorado. เขามาแล้วค่ะ Ali vem ele.